Шәрішіні жере, әш вғыжы иртнебе, әшлет, шиет, савнать. Манан чыре кагырта, чатми хуйха суйхаба теле білмеш. Шурлать. Ялда юры янгаять, ялда кубы сас парать, тырывайлы бұлнебе. Манан чуны мырыдать, ашрекамал патранать, ингек-сингек бұлнебе. Әлік чухне, эпіде, пәдем жамрық черембе савынаттым візімбе. Унжухманын шут хивил, йылдырдат садырачы, чуна уш сайрачы. Анжақ сүнжі вуд хелгем. Йри давра, төп төттім, хевелім жоқ.